Oon, ek lee eet af by my groot naam, nooit zal mijn naam weer dier enkele jedeer genoem worden. nie, niemand van jullie allemaal in Egypte zal weer sê, so zeker als die Heere my God leef, nie. Ek sal nou lettend na jullie kyk, ten kwade, niet ten goede nie, en elke jedeer in Egypte zal omgebring word, dier oorlog, dier hongersnood, totdat daar niemand oor is nie. Die wat aan die oorlog ontkom en uit Egypte na Jeda toe terugkomt zal men wees. Almal wat van hier daar is en in Egypte kom woon het, sal tot die besef kom wie se woord bly staan, myne of hulle sin. Ek sal vir julle teken gee dat ek julle gaan straf in jullie plek, sê die Heere, straf zodat so julle sal besef dat my woorde van staan, julle ten kwade. So sê die Heere, ek gaan die vaarhoek, koning Gofra van Egypte, oorgee in die mag van sy vijanden, in die mag van die wat sy lewe soek, net soos ek vir koning Sedekia van Jeda oorgegee het in die mag van sy vijand, die man wat sy leven gesoek het, koning Nebekadzar van Babel.